Кваплива церемонія здивувала зимівників, і Жак Антуан сказав над цим варто посухити голову. Булат стримано кивнув. У нього почався напад кашлю. Він пішов до каюти і довго бухикав у кулак, а потім покликав Жака Антуана і заходився розпитувати. Наприкінці француз пригадав ще одну деталь. Нансен каже, що бачив на дні тріщини двох собак. Якби того японця вбили, навіщо було б кидати вслід йому й псів? Це все-таки нещасний випадок мосьє. Їхали і провалились у тріщину. Булат згоджувався і не згоджувався з доказами Мерсьє. В уяві поставала жахлива картина. Двоє людей іде безмежною пустелею льодовика. Один тримається за нарти, другий попереду собак. Передній раптом провалюється в тріщину але в останню мить устигає схопитися за шлею головного пса. Запряг і нарти ледве втримують нещасного. Він сповзає все далі в тріщину і тягне за собою передніх собак. І тут підходить другий супутник, блискавичний удар ножем, і нещасний з двома собаками летить у дзвінку прірву. Булат виклав свою версію Мерсьє. Той тільки розвів руками може й так. Але Булата не зовсім улаштовувала й ця версія. Щось вислизало з рук, просочувалось крізь пальці, наче масна вода. Навіщо Курасава вбив і Сібасі? Жак Антуан сказав, і все-таки не слід забувати про ящик під ліжком. Давайте підстережимо, коли Наріта піде на майданчик неприпустима річ. Ми ж з вами не служимо в поліції. Але це стосується всіх нас. Яким чином? непевно хмикнув Булат. Ми з цими людьми ніколи не мали нічого спільного, і вони теж не мали уявлення про нас. Булат у цей сам не вірив. Постійні нарітані примари набували образів живих і мертвих людей і його страхи перестали здаватись Булатові тільки маячнею нервово хворого. Тепер Булат себе спитав, що так старанно ховає японець у ящику? Адже Наріта й справді трохи заспокоївся тільки тоді, коли переніс ящик до приміщення. Булат сказав, треба добре обстежити тріщину. Якщо пси були в запрязі і шли її перерізані ножем. Тоді можна буде говорити про зумисний злочин. Він помовчав і за хвилю додав і про злочинця, здатного на все. Але ми міркуємо трохи однобоко. Могло ж бути і так. Передній провалився у тріщину, вхопився за шлею пса, а другий раптом злякався і втратив розум. Бувато потягне всіх собак, а разом з ними нарт та поклажу. На льодовику це означає певну смерть. Ми ж абсолютно нічого не знаємо, Мерсьє. Підійшла місіс Кетрін. Матрос, що ви думаєте про того бідолаху? Замість Булата відповів Жак Антуан. Людям властиво іноді помирати, мадам Каті. Вони всі разом пішли до столу, звідки долинали аромати тюленячих відбивних а після вечері спалахнула некерована дискусія. Жак Антуан сказав, ніколи не думав, що тюленина така смачна. Він сьогодні вигулявся. Смасна. Я охоче з'їв би пару простих самбеїв, заперечив Хоцудай. А що таке самбеї? Самбей це перепіцка з рисового боросна, традиційний японський хліб. Згадка про хліб викликала загальне роздратування, і Хуан Естрада патетично вигукнув, мало не збивши рукою тарілку кет. Сеньорос і сеньорос. Якби спитали мене, я відповів би немає кращого за кукурудзяний хліб. А цією капостю він знову махнув рукою на рештки тюленячих відбивних, годував би свиней і койотів. Потоцький за звичкою зауважив йому, що не слід аж так вимахувати руками, але несподіваний сам замахав. Це з нашого боку був великий злочин.